Baby, me hace falta, te tengo en mi mente como pienso tener los millones Y salí pa' la calle pa' que no te falte a ti. Pronto de día te va a tener un turbillón. Y si lo hacemos pegado, pegado, pegado, pegado. Y si lo hacemos pegado. Y si lo hacemos pegado, pegado, pegado, pegado. Y si lo hacemos pegado, pegado, pegado, pegado. Quiero tenerte la posición correcta y como me mira los ojos y dice que le meta. Es una bichota ya completa. Baby, te gustan de lo que trepan y bailame, PERREAME Que vi que te gustan como yo y bailame, PERREAME bailame, perreame, que vi que te gustan como yo. Y bailame, perreame, tú quieres que yo te haga el amor. Y si lo hacemos pegado, pegado, pegado, pegado. Y si lo hacemos pegado, pegado, pegado, pegado. Y si lo hacemos pegado, pegado, pegado, pegado. Y si lo hacemos pegado, pegado, pegado. Ah, y lo hacemos pegado, todo pagado, que rico cuando lo estamos apegado. El que te tiró con la que suena presta pegado. Ven que estamos cocinando, no estamos apagados. Así que enciende la luz y te luce. Mientras que te seduce. Por ese culito y ocupo la cruce. Cuando lo menea le digo que no abuse. La, la, la, la chambeo y la use me gustó lo que le propuse. Después que se lo puse, la gana aumenta, no reduce Y dicen que la vieron en los parís por ahí. Vacilando, acordándose de mí. Cuando te partí, me pegué a ti. Lo hacemos pegado. Pegado, pegado, pegado. Y si lo hacemos pegado, pegado, pegado, pegado. Y si lo hacemos pegado, pegado, pegado, pegado pegado, pegado, pegado, pegado, pegado, pegado, yeah. gay, el marciano y el Kid Baby, haciendo dinero con el Doner, el Valle de los Reyes, dímelo franco.